Sıxlaşın qabağa, həm də yuxarıda sıxlaşın, mümkün qədər barədə qardaşlar çoxdur. Qalxın, qalxın, sıxlaşın qabağa. Möhtərəm qardaşlar, Allah subhanət alanın bizə nimətləri saysız hesabsızdır. Gecə gündüz insan saysa, bu nimetleri bitirebilmez. Sahip bitirebilmez insan bu nimetleri. Ve gece gündüz bu nimetlere şükretse yine bu nimetlerin şükür hakkını verip tutabilmez. Ve Allah subhanahu bize verdiği bu nimetlerden biri de bize Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələrini və xüsusən də onun əhlibeytini tanıtmalıdır. Və İslamda hər bir şey Allahın razını qazanmaq üçün və Allahı qəzəbləndirən hər bir şeylərdən uzaq, uzaq olmaq üçündür. Və biz Peyğəmbər sallallahu səhabələrini və həmçinin əhl-beyti sevməklə Rəbbimizə yaxınlaşırıq. Yəni, onları sevməyənləri, onları nifrət edənləri sevməməklə, nifrət etməklə Rəbbimizə yaxınlaşırıq. İslamda səhabələrin məqamı böyükdür. Necə ki, buyurulur, hədistə Allah s.ə.v insanların qəlbinə baxdı Peyğəmbər səhəm Allah təala insanların qəlbinə baxdı və səhabələri öz Peyğəmbəri üçün səhabə olaraq seçdi. Təbii ki, səhabələr hamısı, hamısı hər biri özlərindən sonra gələn hər bir kəsdən üstündürlər. Və xüsusən onların içində Peyğəmbər səhəmin qohumluğu ilə şərəflənmiş əhl-i beyt hər kəsdən üstündür. Onların digərlərindən xüsusi üstünlüyü və xüsusi məqamı var. Onlardan ən birincisi və ən birinci adı qeyd olmağa lazım gələn və Allah Subhanahu Quranda haqqlarında məlumat verdiyi Peyğəmbər zövcələridir. Və buyurur ki, Allah Taala Əhzab surəsində: "Ya insan nəbi, Ey Peyğəmbərin zövcələri, ey Peyğəmbərin qadınları, Lestunnə kəəhədin min nisə ittəqin. Siz Allahdan qorxduğunuz halda digər qadınlar kimi deyilsiniz. Yəni, Peyyəməsəm zövcələri adi qadınlarla bərabər deyil. Eyni deyillər. Onları Allah subhanətə Allah yaradılmışların ən üstünü olan Məhəmməd Peyğəmbər üçün ona Allah salasam olsun, zövcü olaraq seçir. Və ittiham edirlər əhl-i sünəl cəməni, əhl-i beyti sevməklə. Dinləyək, baxaq, görək, kimdir əhl-i beyti həqiqi şəkildə sevən? Həqiqi sevgi nə deməkdir? Və kimdir həqiqi şəkildə onları sevən? Peyğəmbər zövcələri Allah Taalanın öz elçisi üçün yaradılmışların ən üstü üçün seç seçdiyi zövcələrdir. Hansı ki, onlar ayəsində Əhzəb surəsində Allah buyurur ki, siz digər qadınlar kimi deyilsiniz, onlarla bərabər deyilsiniz. Yəni, onlardan üstünsünüz. e, ayənin davamında sonra Allah buyurur, ayənin sonunda, Vakimlə salə, namaza qalxın, Və atinə zəkə, həmçin zəkat verin. Və təmin Allah və Rasulə, Allaha və onun Rasuluna itaətdə olun. İnnəmə yuridullahu yəzhəbə ənkumun rüsə əhlil beyt və təhlilkum təqdirə. Həqiqətən, Allah subhanətə Allah sizi paklaşdırmaq, pak tutmaq, üstün tutmaq istəyir. Ey ev əhli! Peyyəmbər səhəm zövcələrinə ev əhli deyərək müraciət yaratsalar, buyurur ki, həqiqətən Allah subhanə sizi hak üstün etmək istəyir. İbn-i Kəthir, rəhməhullah, bu ayənin təfsirində buyurur ki, həqiqətən bu ayə Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrinə aiddir. Necə ki, bu kəlməni İbn Abbas radiyallahu anhudan, həmçin İkrimədən qeyirlərindən rəvayət edir səhih isnadla ayədə qeyd olunan əhl-i beyt Allah Rəsulunun zövcələridir. Həmçinin əhl-i beyt barəsində sünnədə dəlillər sayısı hesabsızdır. Hədisdə Peyyəməsən buyurur, Nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki, mənim əhl-i beytimi kim əgər nifrət edərsə, Allah onu cəhənnəmə atar. Hədisi Şeyx Alban rəhməhullah səhih olduğunu buyurmuşdur. Kim əgər mənim əhl-i beytimi nifrət edərsə, Allah onu cəhənnəmə atar. Həmçinin Əbu Hüreyra radiyallahu anh rəvayət olunan hədisdə isə buyurur. Həsən İbn Ali Həsən radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər səsən buyurdu, Allahım, mən onu sevirəm və onu sevənləri sevirəm. Mən onu sevirəm və onu sevənləri sevirəm. Peyğəmbər səhəm kim Həsəni sevirsə, kim əhl-i beyti sevirsə, Allah Rəsul onları sevir. Həmçinin Əl-Bakr radiyallahu anhu rəvayət edir ki, bir dəfə gördüm ki, Həsən və Hüseyin Peyğəmbər səhəmin namaz qıldığı vaxtı onların, onun kürəyinə qalxırdılar. Və e, Peyğəmbər səhəm namazdan qalxanda ehmalca onları yerə qoyurdu. Ta ki, arxayın olunca ki, onlar yıxılmadı. Rahatlıqla onları yerə qoyardı. Sonra namazı bitirdikdən sonra isə onları otuzdurdu yanında və dedi ki, həqiqətən mənim bu iki övladım, yəni Həsən və Hüseyin dünyanın reyhanlarından, dünya reyhanlarıdır. Yəni, ən gözəl ətirli, yəni insanların ən gözəllərindəndir. Sonra isə insanların içəri çıxaraq Peyyəməsən buyurdu, Həqiqətən, mənim bu oğlum və ərəblərdə məşhurdur. İnsan öz nəvəsinə nəticəsində oğlum deyə müraciət edir. Və buyurur ki, mənim bu oğlum və Həsəni qəsdə buyurur ki, insanların seyididir, üstüdür. Və ümidvaram ki, Allah Teala onun əli ilə iki büyük Müslüman toplumunu ıslah eləyər. Həqiqətən de bu hədisdə həmçinin Peygamberin Peygamberine delalet var. Və belə də oldu. Və belə də oldu. O zaman ki, Müslümanlar arasında fitnələr çıxmışdı. Müaviyyənin hakimiyyətinə qarşı Həsən radiyallahu anhu xütbə verir insanlara dedi ki, həqiqətən yer üzündə Mən və qardaşından başqa Peyğəmbər s.ə.v nəvəsi yoxdur. Mən və qardaşından başqa yer üzündə Allah Rasulullah baba deyəcək bir insan yoxdur və mən sizə nəsiyyət edirəm ki, müaviyyənin ətrafında birləşin. Doğrudan da Həsən radiyallahu anhu müsəlmanları bir, ara, bir yerdə cəm etdi, bir araya gətirdi müsəlmanlardan bu fitnəni qaldırdı. Həmçinin Ayşə radiyallahu rəvayət olunur Fatimə barəsində vurur ki Allah Rəsul buyurdu Ey Fatimə sən istəmirsənmi ki cənnətdə möminə qadınların və yaxud da bu ümmətin qadınlarının seyidi olasan yəni Fatimə radiyallahu anhə cənnətdə möminə qadınların seydidir, ən üstünüdür. Və hədisi rəayətləyən Peyğəmbər sallallahu Ayşə anamızdır. Allah ondan razı olsun. İttiham olunan Ayşə Peyğəmbər sallallahu zövcəsi Abbaqr radiyallahu qızı və özü də Peyğəmbər sallallahu qızı haqqında Əgər qəlbində bir şey olsaydı, Fatimənin heç fəziyyətindən danışmazdı ki. Həmçinin Ayşə radiyallahu anhdan rəvayət olunan başqa rəvayətdə buyurulur ki, bir gün Peyğəmbər Səsəm çıxdı insanların qarşısına və əynində xalatı cübbəsi var idi. və Həsənlə Hüseyin gəldi, onları öz paltarının altına aldı. Və sonra Fatimə gəldi. Onu da öz xalqına altına aldı. Sonra Əli radiyallahu anhu gəldi. Həmçinin onu da. Və sonra Peyyəməsən buyurdu ki, bunlar mənim əhl-i beytimdir. İnnəmə yuridullah yədhəbə ankum əvrisə əhl-i beyt və təxirəkum təxirə. Həqiqətən Allah istəyir ki, sizdə haqq etsin və istəyir hissdən, aşağılıqdan təmiz etsin, uca etsin. Şeyh Albani rəhməhullah bu hədisdən sonra bu hədisi İmam Muslim rəhməhullah rəvayət edib. Bu hədisə, bu hədisə şərh olaraq Şeyh Albani rəhməhullah buyurur ki, həqiqətən Əhzəb surəsinin bu ayəsinə qəsd olunan əhl-i beyt xüsusən Peyyəməsənin zövcələridir. Necə ki, ayə bunu açıq aydın dəlat edir. Lakin bu ayədə Peyğəmbər səsənin zövcələrinin qəst olmağı, qadınların qəst olmağı, onlardan başqa insanların da bu ayəyə daxil olmağı, bu ayənin altında olmağına mani etmir. Yəni, Peyğəmbər səsənin zövcələrlə bərabər digər əhl-i beyt də bu ayə aiddir. Necə ki, İmam Müslim rəvayət etdi, bu hədisdə açıq aydın görünür ki, Həsən, Hüseyin, onların atası, anası olan Fatimə və Əli, Allah onların hamısına razı olsun, əhl-i beytdəndirlər. Və bəzən soruşurlar ki, yaxşı, necə ola bilir ki, Əli radiyallahu anh əhl-i beytdən ola-ola, siz Əbbəkri, Öməri, Osmanlı ondan üstün tutursunuz. Bəli, biz Əli radiyallahu sevirik. Cənnət əhli olduğu üçün sevirik. Əhl-i beyt olduğu üçün sevirik. Onun fəziləti barəsində çox saylı hədislər olduğu üçün. Lakin digər hədislərdə inkar etmirik. Hansı ki, digər hədislərdə Peyyəmbər səsləm Abbakirin, Ömərin, Osmanın ondan üstün olduğunu bəyan edir və onların üstün olmağı Əli radiyallahu anhu öz dərəcəsinə aşağı salmır. Əksinə, Əli radiyallahu anhu özü Abbakirin, Ömərin, Osmanın ondan üstün olduğunu iqrar edirdi. Və Əli radiyallahu gəlincə haqqında Peyğəmbər buyurur ki, onu yalnız möminlər sevər Və onu yalnız münafiqlər nifrət eləyər. Hədisi İmam Müslim Rəhmullah rəvayət eləyir. Yəni, biz Əli rədiyallahu sevirik, lakin hər kəsin sevgi haqqını veririk. Əhlüsünə cəmanın yolu ən ədalətli yoldur, orta yoldur. Nə ifrat yoxdur, nə təfrit yoxdur. Nə haqqını kəsmək, nə də şişirtmək yoxdur əhlüsünə cəmanın yolunda. Əli rədiyallahu sevirik və bilirik ki, onu sevmək imandandır. Onun nifrət etmək nifaqdandır, münafiqlikdəndir. Lakin hər kəsin öz haqqını veririk və ona ilahiyyət, uluhiyyət dərəcəsi vermirik. Və Əli radiyallahu anhu sevmək Allaha yaxınlaşmaq üçün bir vasitədir. Və həmçinin bütün əhl-i beyti və həmçinin səhabələri İbn-i Qudam Rahmanullah buyurur ki, sünnədəndir ki, diqqət edin kəlməyə, Peyğəmbərin sünnəsidir ki, onun əhl-i beytini sevmək, onun zövcələrinə ehtiram etmək, onların müminlərə anası kimi qəbul etmək və onların pak, təmiz, uzaq olduğunu etiqat etmək. Sünnədən, Peyğəmbərin yolu sünnəsidir ki, əhl-i beyti sevəsən və xüsusən Peyğəmbərin zövcələrini Və həmçinin İbn Teymi rəhməhullah buyurur Bütün əhl-i sünnə və cəmə eytiqat edib ki, Peyğəmbər sasının zövcələri, möminlərin anası və əhl-i beytdirlər. Əgər baxsaq alimlərin əhl-i beyt barəsində dedikləri kəlmələrə bu dəlillərdən sonra görərik ki, İslam alimləri, əhl-i cəmə alimləri bütün əhl-i beyti hamılıqla hər birini digərlərdən üstün tutmuş, onların sevgi haqqını vermişlər. Çünki əhl-i beyt sevilir onların İslamına görə. Əhl-i beyt sevilir onların İslamda digərlərini qabaqladıqlarına görə Əhl-i sevilir onların salih əməllərinə görə və Əhl-i sevilir onların Peyğəmbər sələmə qohumluğu, yaxınlığı olduğuna görə. Bunlar hər biri Allaha yaxınlaşmaq üçün bir vasitədir, bir vəsilədir. İmam Şafi rəhməhullah buyurur ki, əgər rafizlik, şiəlik yalnız əhl-i beyti sevmək olsaydı, mən ən birinci rafiz olardım. Yəni, əgər məqsəd əhl-i beyti sevməksə, biz ən çox sevənlər, ən düzgün sevənlərik. Biz nə xavariclər kimi əhl-i beyti təkvir etmirik. Sevgi haqqını kəsmirik. Yəni, qeyriləri kimi sevgidə ifrata varmırıq. Və əhl-i beyt dedikdə Peyğəmbərin zövcələrindən sonra həmçinin Bəni Haşim olan Əli radiyallahu anhu və onun övladları onların zürriyyətindən olan salih insanlar yəni müsəlmanlar həmçinin Cəfər radiyallahu anhu və onun nəsli həmçinin Həmzə həmçinin Aqil radiyallahu anhu və onların hər birinin zürriyyəti, lakin onlardan salih olanlar nəzərdə tutulur. Və bütün sələfin həyatına baxsaq, görərik ki, onlar əhl-i beyti necə ehtiram edirdilər. Necə Ömər radiyallahu buyurur ki, Abbas haqqında, Peyyəməsin əmsi Abbas haqqında ki, Ey Abbas, səni İslamı qəbul etdiyin gün İslamı qəbul etməyin mənə öz atam Xəttabın İslamı qəbul etməyindən daha əziz, daha şirindir. Çünki səni İslamı qəbul etməyin Peyğəmbər üçün daha sevimli idi. Xəttabı İslamı qəbul etməyindən. Haqqında danışılan Ömər, haqqında böhtanlar, iftiralar atılan Ömər, əhl-i beyti təzim etməyinə baxın. öz atasını İslam'ından daha çok sevinir. Peyğəmbər s.ə.v. əmsinin İslamı üçün. Həmçinin Əbbaqı radiyallahu anhu Əbbaqı radiyallahu anhu buyurur ki Həqiqətən mənim öz qohumlarım Allaha and olsun ki Həqiqətən Peyğəmbər qohumları mənim öz qohumlarımdan mənə, mənə daha sevimlidir. Çünki onları Allah Teala peyğəmbərin qohumluğu ilə şərəfləndirib. Həmçinin başqa bir bu, bu rəvayəti İmam Buxari rəhməhullah rəvayət edir. Və həmçinin başqa bir məqamda buyurur ki: "Ey insanlar, əgər Peyğəmbər sallallahu sevirsinizsə, o zaman onun əhl-i beytini qoruyun." Və həmçinin Ömər radiyallahu anhdan rəvayət olunur ki, bir dəfə Əli radiyallahu anh rastlaşıqda ona dedi ki, xoş halva sənin ey Əli, xoş halva sənin ey Əli, bütün möminlərin dostusan və bütün möminlər sənin dostundur. Çünki Peyyəməsən bəyan etmişdi bunu. Peyyəməsən buyurur ki, əgər mən kimin mövlasıyamsa, Əli onların mövlasıdır. Buyurur ki, Ömərdən xoş halva olsun sənin ey Əli, həqiqətən bütün möminlərin dostusan, mövlassan və hə, bütün möminlər də sənin dostundur. Və İbn Abbas rədiyadan rəvayət olunur ki, <coughs> İbn Ömər, İbn Ömər rədiyadan rəvayət olunur ki, bir dəfə İraqdan bir dəstə cəmaat gəlmişdi və soruşdular ondan milçək qanı barəsində. Yəni milçəyin qanının hökmü. Və cavabında buyurdu ki, məndən milçək qanı barəsində soruşursunuz. Amma özünüz Peyğəmbər səsəmin nəvəsini, yəni Hüseyni qətləməkdə toplaşmışdınız. Yəni sizin sualınız nədə? Sualınız nədir? Amma etdiyiniz əməllərə baxın. Yəni belə, bu qədərmi Allahdan qorxursunuz? Milçək qanı, milçəyin hökmü arasında soruşursunuz. Amma əhl-i beytə əl qaldırmağa əliniz gəlmişdi. Həmçinin İmam Malik rəhməhullah Əhl-i Beytdən olan Əbu Cəfər Əl-Mənsur tərəfindən döyüldükdə bəzilər yaxınlaşdı İmam Malik dedilər ki, bəlkə onun əleyhinə dua yəsən. İmam Malik rəhməhullah buyurdu ki, yox. Yox, çünki o Peyyəmbəsəmin qohumluğu, ona Peyyəmbəsəmin qohumluğu çatır. Və sələflər bu qədər əhl-i beyti ehtiram edərdilər. Onların qədir qiymətini bilərdilər. Onları başqalarından üstün tutardılar. Lakin bu sevgiyə ifrata varmaq, həddini aşmaq olmaz. Və onlara sevgi odur ki, onları ehtiram edəsən, onların nəslindən gələn hər bir kəsi ehtiram edəsən, onların qədir qiymətini biləsən. Necə ki, Zeyd bin e, Sabit radiyallahu anhu Zeyd bin Sabit radiyallahu anhu böyük səhabələrdən və böyük alimlərdəndir. Bir dəfə öz minliyinə minmək istədiyi zaman İbn Abbas Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhu gəldi, onun minini yəhərindən, yəhərindən tutdu ki, ona kömək eləsin. Qatına minmək üçün. Buyurdu ki, Zeyd radiyallahu anhu əziyyət çəkmə. Cavabında İbn Abbas rədan dedi ki, biz belə öyrənmişik, alimlərimizə hörmət edirik. Və Zeyd, bilirsiniz, yaşlı alim səhabələrdən İbn Abbasın əlindən öpdü. Və Abdullah İbn Abbas az yaşlı səhabələrdən də əlindən öpdü və buyurdu ki, biz də belə öyrənmişik, əhl-i beytə belə ehtiram edirik. Və bu kimi qissələr sələflərimizdən çoxdur ki, onlar əhl-i beytin qədir qiyməti bilər, onlara ehtiram edərdilər. Həmçin Müaviyyə radiyallahu anhu, Müaviyyən, İbn Əbi Sufyan, xəlifə olduğu zaman, e, bilirsiniz, 40-60-cı illər arasında 20 il xəlifə olub. Bir dəfə onun məclisinə, məclisdə olduğu zaman Həsən radiyallahu anh gəlir, içəri girir və qalxır və onu gözəl şəkildə qarşılayır. Gözəl sözlər, təriflər onu qarşılayır və ona 300 min dinar hədyə verir. Heç başqa bir rəvayətdə buyurulur ki, Həsənlə Hüseyin hər ikisi gəldiyi zaman, e, bilirsiniz, Həsən, Hüseyin və digər əhl-i beyt mədnəhli idi və o vaxtı xilafət Şamda idi. Demək ki, bir səfərə uzun bir yolçulla gəlmişdilər. Onlara 200 mini, 200 min dinar başqa bir vaxtı hədiyə caizə verərək deyir ki, belə böyük bir hədiyə heç vaxt heç kəsə olmamışdı. Bundan öncə heç kəsə böyük, belə böyük bir hədiyə verilməyib. Haqqında danışılan müaviyə, haqqında iftiralar atılan, kövrüt sözlər deyilən və s. Əhl-i beytə belə ehtiram edərdi. Ona görə qardaşlar, İslamda hər bir şeyi elmdən bilmək lazımdır. Hər bir şeyi, əgər düzgün bilsən, haqqını verməyi bacararsan. Amma dedikodularla, onun bunun ağzından eşdiyin kəlmələrlə geçsən, haqqa yaxın düşə bilməzsən. Ona görə üzəri vacibdir ki, sənə vacib olan bu məhəbbəti öyrənəsən, əhl-i beyti sevmək bizə fərzdir. Əhl-i beyti sevmək bizə fərzdir. Və sənin üzəri olan bu fərz ibadəti öyrənəsən, bu fərz əməli öyrənəsən, onları tanıyasan, onların haqqını verəsən. وأقول هذا وأستغفر لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو أبو رحيم الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Və onu da bilmək lazım ki, qardaşlar, Allah subhantalanın bizə qadağan etdiyi əməllərdən biri də səhabələri ümumən və əhl-i beyti xüsusən nifrət etməkdir. Allah subhanahu ta'ala İslam şəriəti ilə bizə əmr edib ki, biz səhabələri sevək, hamılıqla hamısını və xüsusən, xüsusən onların içində olan ən fəzilətli insanları və onların ən fəzilətləri İslamı ilk qəbul edənlərdir. Onların ən fəzilətləri bədində iştirak edənlərdir. Onların ən fəzilətləri hicrət edənlərdir. Və həmçinin onların ən fəzilətləri Allah Rəsulunun ona Allahın salavat salamı olsun əhli beytidir. O bil ki, onları sevmək iman olduğu kimi, onları sevmək imandan olduğu kimi, onları nifrət etmək də nifaqdandır. Ona görə Allah subhanətələ bizə bu şəriətlə buyurub ki, əhl-i beyti nifrət etməkdən, onlar haqqında nalayiq danışmaqdan, onlara alçalıcı sözlər danışmaqdan çəkinək və yaxud da onları barəsində doğru düzgün olmayan sözlər danışıldığı zaman onları qoruyaq, onları müdafiə edək. Bəli, bugün sənin əhl-i beyti sevməyin budur. Əgər eşitsən ki, haradasa Allah Rasulun zövcələrini, ya Əlinin, Cəfərin, Aqlin, İbn Abbasın, Abbasın ailəsi barəsində, onların zürriyyəti barəsində onların zürriyyətində olan salih insanlar barəsində nalayiq sözlər deyir, deyirlər, onları qoru, onları müdafiə et və bu sənin üzərində vacibdir, bacardığın halda. Bacarmırsansa, o məclis tərk et. Bacarmırsansa, o insanlara və onların sözlərinə nifrət et. Bu, əhl-i sünə cəmənin yoludur və Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanətə bizi də əhl-i beyti, ə, e, ümumən səhabələrin hamısını layiqincə sevən qullarını eləsin. Allah ondan istəyirəm ki, bütün xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Bütün çətinlikdə olan müsəlmanları çətinlikdən çıxarsın. Mən üçün Allah Subhanahu istəyirəm ki, bizi fitnə və fitnə əhlindən qorusun. Amin. Elhamdülillah Rabbil aləmin və aqimis salat.